Di antara rangkaian kehidupan akhirat tersebut dan hal yang akan dilewati di kehidupan akhirat terkait dengan adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li kulli nabiyyin hawd. Setiap nabi memiliki telaga. Dan beliau juga menyebutkan bahawa setiap umat akan mendatangi telaganya, akan mendatangi telaga nabinya masing-masing. Dan beliau berharap bahawa umatnya adalah orang-orang yang paling banyak mendatangi telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kenikmatan orang yang minum di dalamnya. Penjelasan tentang sifat telaga dari sisi warna, bau dan rasanya serta bagaimana gelas-gelas minumnya dan luasnya telaga tersebut telah diterangkan di dalam hadith-hadith yang mutawatir. Imam Al-Bukhari membawakan sekitar 17 jalan hadith yang meriwayatkan tentang telaga. Nah, hal tersebut diuraikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dan beliau kumpulkan beberapa ulama yang mengumpulkan riwayat-riwayat dan beliau terangkan bahawa hadith-hadith tentang telaga diriwayatkan oleh 50 sahabat lebih. Dan sebagian ulama ada yang menyebutkan bahawa riwayat-riwayat tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai 80 riwayat sahabat. Di antara hadis-hadis tersebut pada kesempatan khutbah Jumat ini saya akan sampaikan dari riwayat-riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Sebagiannya diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi beliau berkata, Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala faratukum ala al hawd Man warada syarif wa man syariba lam yadhma abadan." وليريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم yuhalu baini wa bainahum. Kata beliau, sesungguhnya aku akan memimpin kalian di telaga, berdiri menunggu kalian di telaga, Siapa yang mendatangi telaga itu, pasti dia akan minum. Dan siapa yang minum dari telaga, dia tidak akan haus selama-lamanya. Sungguh akan datang kepadaku sekelompok kaum. Aku mengenalnya dan mereka pun mengenalku. Kemudian dipisahkan antara aku dan mereka. Kemudian rawi yang meriwayatkan hadis juga mempersaksikan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Abu Sa'id mendengar hadis yang sama dan beliau menyebutkan tambahan innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma amilu ba'daka faqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di ketika dikatakan tentang mereka yang diusir dari telaga nabi berkata sesungguhnya mereka dariku maka dikatakan kepada nabi sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan setelahmu maka aku pun kata nabi berkata jauhkanlah mereka, jauhkanlah mereka yang telah mengganti agamanya setelahku. Kemudian di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haudhi masiratu syahrin wa zawayahu sawa wa ma'uhu abyad min al-warq wa rihuhu atyab min al-misk wa kizanuhu kanujumi as-sama." Faman syariba minhu fala yadhma ba'dahu abada. Telaga saya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sejauh perjalanan sebulan. Keempat sudutnya adalah sama. Airnya lebih putih daripada perak. Baunya lebih harum daripada kasturi. Gelas-gelasnya bagikan bintang-bintang di langit. Barang siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Barang siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya penyebutan bahawa gelasnya bagikan bintang-bintang di langit disebutkan oleh para ulama memiliki dua makna. Makna yang pertama menunjukkan banyaknya gelas-gelas itu sehingga tidak perlu seorang berebutan mencari gelas dan seorang akan minum dengan sejuk dan tenang. Dan makna yang kedua menunjukkan keelokan dan keindahan gelas-gelas tersebut yang menambah kenikmatan orang yang minum di dalamnya. Di riwayat yang lain dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni 'ala al-haudi hatta anzura man yaridu 'alayya minkum wa sayu'khadhu unasun duni." فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال أما شرط ما أمل بعدك والله ما برهوا بعدك يرجعون على أقابهم Sesungguhnya aku berada di atas telagaku hingga aku melihat siapa di antara kalian yang datang mendatangiku di telaga dan akan diambil sekelompok umat dariku dipisahkan dariku maka aku berkata wahai Rabbku sungguhnya mereka dariku dan dari umatku maka dikatakan kepadanya tidakkah engkau tahu apa yang mereka kerjakan setelahmu demi Allah mereka itu setelahmu kembali kepada belakang-belakang mereka maka Ibnu Abi Mureka pun berkata Allahumma إنا نعوذ بك أن نرجع على أقابنا أو أن نفتن عن ديننا يا الله sungguhnya kami berlindung kepadamu kembali ke belakang-belakang kami dan difitnah dari agama kami. Maksud dari hadis ini penjelasan tentang sebagian orang yang diusir dari telaga dilihat oleh Nabi. Ya, dan di sebagian riwayat beliau berkata sahabatku. Dan ini maksudnya adalah segelintir orang yang murtad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan itu adalah jumlah yang sedikit dikenal nama-namanya. Iya. Adapun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum mereka adalah orang yang paling pertama dan paling berhak untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi para sahabat radhiyallahu taala anhum orang-orang yang besar ketakwaannya kepada Allah Karena itu mereka selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kembali ke belakang dan jangan sampai terfitnah dari agamanya. Dan di dalam hadis Aisyah, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan ucapan Nabi ini di tengah para sahabatnya, "Inni alal haudi antadhiru may yaridu alayya minkum." Fa wallahi la yuqta'anna duni rijalun fala aqulanna ay rabbi minni wa min ummati فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم Nabi bersabda sungguhnya aku menunggu kalian di telaga menunggu siapa yang datang di antara kalian maka demi Allah sungguh sekelompok lelaki dipisahkan dariku maka saya berkata wahai Rabbku sungguhnya mereka dariku dan dari umatku maka dikatakan sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan setelahmu. mereka itu terus menerus kembali ke belakang-belakang mereka. Dan juga hadit Asma radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil manusia, mengumpulkan manusia, beliau berkata ayuhan nas dan beliau berada di atas mimbar. Kemudian beliau mengucapkan inni lakum faratun ala al-haud sungguhnya aku akan mendahului kalian di telaga fa iya ya la ya'tiyanna ahadukum fa yudabbu anni kama yudabbu al-ba'iru ad maka hati-hatilah hendaknya jangan sampai salah seorang dari kalian datang kemudian dia diusir dariku sebagaimana unta yang tersesat diusir maka aku berkata fi ma hada fa yuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'daka Maka aku berkata, kenapa mereka diusir? Maka dikatakan kepadaku, sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Maka saya pun berkata, sung, eh, jauhkanlah mereka. Juga di dalam hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mensalati para sahabat yang terbunuh di perang Uhud, beliau naik ke atas mimbar bagikan orang yang menyampaikan perpisahan kepada seluruh yang hidup maupun yang telah meninggal. Fakala maka beliau bersabda ini faratukum alal hawf. Wa inna ardahu kama baina aila ila juhfa. Sungguhnya aku akan mendahului kalian di telaga. Dan sesungguhnya panjang dari telaga ini seperti aila ke juhfa. Aila dan juhfa ini nama tempat. Tak ada riwayat-riwayat yang lain menunjukkan sebagiannya disebut dari Sona ke Medina, sebagiannya disebut dari Aila ke eh, ke Sona, ke Aden dan berbagai tempat disebut dalam riwayat. Dan itu tidak menunjukkan kontradiksi, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menggambarkan, memberikan pendekatan jauhnya, panjangnya telaga tersebut, luasnya sesuai dengan kadar orang yang memahaminya. Kalau dia hanya mengenal kota Medina dan sekitarnya, maka diberi dengan nama kota yang dia kenal kota yang dia tinggali sehingga beraneka ragam pensifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jarak dan luas telaga tersebut. Kemudian Nabi bersabda, "Inni lastu akhsha alaikum an tusyriku bi ba'di, walakin akhsha alaikum ad-dunya an tanafasu fiha wa tabtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum." Sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan atas kalian kalian berbuat kesyirikan setelahku. Akan tetapi yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah dunia. Kalian berlomba-lomba di dalam menggapainya, saling membunuh di dalam meraihnya. Maka kalian pun binasa seperti orang-orang sebelum kalian dibinasakan. Dan Uqbah bin Amir menyebutkan bahawa ini adalah akhir kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW di atas mimbar. Dan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ana farakukum ala al-hawd, ولأنازعن ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم Sungguhnya aku mendahului kalian di atas telaga dan sungguh aku akan menarik sekelompok kaum tetapi aku terkalahkan mereka tetap dipisahkan dariku. Faqulu ya Rabbi ashabi ashabi maka saya berkata wahai Rabbku sahabatku sahabatku maka dikatakan innaka la tadri ma ahdathu ba'daka sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu kalimat wahai Rabbku, sahabatku, sahabatku diartikan oleh para ulama segelintir dari sahabat dan mungkin sebagian orang-orang munafikin yang zahirnya menampilkan keislaman tetapi hakikatnya mereka telah memandang kekufuran yang menyebabkan mereka dijauhkan dari telaga dan disebutkan di dalam hadis Haritha bahwa telaga ini jaraknya dari Son'a ke Medina dan ditambah oleh Al-Mustawrid bahwa turafihi al-aniyah mithla al-kawakib dilihat padanya bejana-bejana seperti bintang-bintang dan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna amamakum hawdan kama baina jarba dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna amamakum hawdan kama baina jarba wa وأدرح فيه أباريك نجوم السماء من ورده فشرب منه لم يظما بعدها أبدا Sungguhnya di depan kalian ada suatu telaga Maksudnya pada hari kiamat ada telaga Antara Jarba dan Adrah Ini dua nama tempat Padanya ada bejana-bejana seperti bintang-bintang di langit Siapa yang mendatanginya lalu minum darinya Maka dia tidak akan haus selama-lamanya Maka dia tidak akan haus selama-lamanya Di dalam hadith Abu Dar Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma aniyatul haud?" Bagaimana ke telaga telaga? Bagaimana ke bejana-bejana di telaga itu? Maka Rasulullah menjawab, "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi, la aniyatuhu akthar min adadi nujumis sama wa kawakib wa kawakibiha." Demi jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, sungguhnya bejana-bejananya lebih banyak daripada jumlah bintang di langit daripada jumlah bintang di langit dan uh, apa-apa yang berada di langit ala fil lailatil mudhlimatil mushiya aniyatul jannah yang bintang-bintang itu muncul pada malam yang gelap gulita malam yang sangat tampak jelas bintang-bintang tersebut aniyatul jannah itu adalah bejana-bejana dari sorga man syariba minha lam yadma siapa yang minum darinya maka dia tidak akan haus lama-lamanya akhir ma alaihi yushabu fihi mizabani minal jannah yang akhir dari telaga itu dialirkan darinya dua aliran dari sorga man syariba minhu lam yadhma siapa yang minum darinya dia tidak akan haus urduhu arduhu mithlu tulihi panjangnya lebarnya sama dengan panjangnya ma baina amman ila aila antara amman dan aila dua nama tempat ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban airnya lebih putih daripada susu wa ahla min al-asal dan lebih manis daripada madu. Di dalam hadis Sauban tentang airnya asyaddu bayadan minal laban, lebih putih dari susu, wa ahla minal asal dan lebih manis daripada madu. Yugathu fihi min zabadi yumaddani minal jannah, ahaduhuma min dhahab wa akhar minal warik. Ya. Dialirkan pada telaga ini dua aliran dari sorga, salah satunya dari emas dan salah satunya dari perak. salah satunya dari perak. Demikian pula di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adudanna an haudi rijalan kama tudadul gharibatu minal ibil." Sungguh akan diusir dari telagaku sekelompok lelaki sebagaimana sekelompok unta yang bukan milik bukan miliknya diusir dari telaga. Dan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qadru haudi kama baina Ayla wa Sana'a min al-Yaman, wa inna fihi min al-abariq ka'adadi nujumi sama Sungguhnya kadar telagaku adalah antara Ayla dan Sana'a dari Yaman. Padanya ada bejana-bejana seperti jumlah bintang-bintang di langit, seperti jumlah bintang-bintang di langit. Dan di dalam hadis Jabir bin Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni faratun لكم على الحوض وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة كأن الأباريق فيه النجوم sungguhnya aku akan mendahului kalian di telaga dan sungguhnya jauh telaga itu antara dua ujungnya seperti sona dan aila sedang akan gelas-gelasnya bagikan bintang-bintang ini beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al Imam Muslim rahimahullahu taala menunjukkan bagaimana telaga beliau pensifatannya luasnya dan telaga ini adalah telaga yang ditampakkan pada hari kiamat untuk menunjukkan kebenaran nabinya dan para nabi yang lainnya memiliki telaga. Dan bahir dari hadis-hadis bahawa sifat dari telaga ini khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada telaga lain untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukmin di sorga yang disebut dengan nama Al-Kawthar yang diabadikan di dalam sebuah surah penyebutannya inna a'tainakal kautsar sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar dan dari al-kautsar inilah mengalir aliran kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar dan tempat telaga ini di atas bumi yang telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yauma tubaddalul ardu ghairal ard hari tatkala bumi pada hari kiamat telah diganti selain dari bumi yang ada dan telaga ini menurut pendapat kebanyakan ulama adalah sebelum jembatan adalah sebelum jembatan yang mengantar kepada sorga. Iya. Maka di dalam pensifatan telaga ini terdapat berbagai makna keimanan untuk seorang hamba. Yang pertama tentang wajibnya seorang hamba bersiap dan mengambil dari amalan-amalan yang dengannya dia menjadi orang yang meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan-amalan tersebut adalah dia tidak membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Apakah itu dalam bentuk kemurtadan, kemunafikan, bid'ah maupun yang lainnya. Sebab hadis Nabi jelas pada orang-orang yang diusir dari telaga dikatakan kepada beliau innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Maka terkumpul pada kalimat mengada-adakan dan kata mengada-adakan tercakup di dalamnya orang yang murtad. Demikian pula mengadakan bidah. Demikian pula dia mengadakan dari dosa-dosa besar. Maka ini dari hal yang mengkhawatirkan bagi siapa yang ingin minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang dahsyat tersebut hendaknya dia menjauhkan dirinya dari hal ini. Dan di antara hal yang membantu seorang minum dari telaga adalah dia bersabar. Bersabar ter terhadap kezaliman pemerintah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ketika ditanyakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang kezaliman sebagian orang di masa itu maka Anas bin Malik isbiru hatta talqauni alal hawd bersabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga demikianlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka kesabaran ini akan membawa buah yang baik untuk seorang hamba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wad dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Surga adalah balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia. Kemudian dan kebahagiaan untuknya. Demikian pula meminum dari telaga. Itu adalah balasan dari jenis perbuatannya di dunia. Ibn Al-Qayyim berucap ucapan yang indah terkait dengan masalah telaga ini. Kata beliau rahimahullah dalam kitabnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها kata beliau datangnya manusia ke telaga dan mereka minum dari telaga Nabi pada hari kehausan besar, yaitu pada hari kiamat, adalah sesuai dengan kadar datangnya mereka kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan kadar bagaimana mereka meminum dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Faman waradaha fi hadhihi dar wa shariba minha wa taballa warada hunaka hawdahu wa shariba minhu wa taballa. Maka barang siapa yang mendatangi sunnah Nabi di kehidupan dunia ini meminum dari sunnah itu maksudnya mempelajarinya dan mengamalkannya dan berbekal dengannya maka pada hari kiamat dia juga akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minum dari telaga berbekal dengannya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam haudani azimani haudun fid dunya wa huwa sunnatuhu wa ma jaa bihi wa haudun fil akhirah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua telaga telaga yang pertama adalah telaganya di dunia dan yaitu sunnah beliau dan apa yang beliau bawa dan telaga yang kedua adalah telaga di akhirat fasyaribuna min hadzal hawdi fid dunya hum asyaribuna min hawdihi yaum al qiyamah fasyaribun wa mahrum wa mustaqillun wa mustakfir kata ibnu qayyim maka siapa yang minum dari telaga rasulullah telaga sunnah nabi di kehidupan dunia ini mereka pula yang minum dari telaga nabi pada hari kiamat maka ada yang minum dari telaga dan ada yang diharamkan minum. Ada yang minumnya sedikit dan ada yang minumnya banyak. Sesuai dengan kadar dia mempelajari sunnah dan sesuai dengan kadar dia mengamalkannya. Demikianlah kehidupan seorang hamba. Mana yang hendaknya selalu diukir di dalam kehidupannya, di dalam hatinya terkait dengan keimanan kepada hari akhirat. Sehingga dia berbekal di dalam kehidupan dunia ini guna menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala berpegang dengan sunnahnya apalagi di masa yang banyak terdapat di dalamnya fitnah terlalu banyak hal-hal yang melalaikan dan menjauhkan manusia dari peribadatan kepada Allah harus ada hal yang hendaknya dia pijak ada tujuan yang harusnya selalu dia cita-citakan dan ingin dia capai semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dengan meminum dan berbekal dari sunnah Nabi di kehidupan dunia sehingga kita pada hari kiamat dimuliakan oleh Allah meminum dari telaganya dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dijauhkan dari golongan orang-orang yang diusir dari telaga dan tidak dimasukkan ke dalam amalan-amalan mereka innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin